Gaurko entzule, gure gaurko kultur atala hasteko ordua dugurain orain eta gaur literatura festivala interesatuko gara. Zarautzen ospatuko baita maiatzaren 25 bostetik 28ra eta estreinaldiak eta berritasunak izango ditugu aurtengo egitarauan. Ana Galagarra antolatzailearekin mintzatu gara eta berauk errandigu. E, helburua da ba, e, euskal literaturarekin danok ere jolastea eta eta plazer hori topatzea eta arro gainea ba, erakustia ba, zenbat gauza sortzen dira letren inguruan. Ba, gure sortzaileak azkenean handia daukagun, ezakit, gehien ematen digutenak, ez da? Eta hori jasotzen dut, dana kontzentratuta azte batia. Baizpilua izango delarik aurtengo literaturiaren gai nagusia, literaturia gure isla da, leloarekin ospatuko delarik aurtengo edizioa, edizio honen inguruko, nondik norakoak bilduko ditugu gaur. Baungi etorri guztiak. Bazarautzera begira jar gaitezen orain, maiatzaren ogoita bostetik ogoita sortzira, ospatuko baita literaturia izeneko festivala. Ispilua gaitza tartuta, asteburu osoko egitarau bat eh, prestatu dute, eta eman alietako asko, estuinaliak izango direla aurreratu digute. Azoka eta liburu aurkezpenak ere egingo direlarik, aurtengo edizioaren inguruko setasunak bilduko ditugu gaur, antaulatzaile batekin mintzatuko baikara, ana galarra garekin hain zuzen ere, eta erran iraganen dugu, ba, literaturako ekitaldien artean ere izango dela, estrenaldi egunean, irati jimenez idazleak eta petxi musikariak edizio ontarako prestaturiko emanaldi berezi bat. Atzo egin zen literaturaren aurkezpen ekitaldia Donostiako kasildan eta aurrera pentsiki bat ere eskaini ziguten. Entzun dezagun, beraiek eskainitakoa. Irati jimenez. Bakizunez literaturaren gaia ispiluak dira, beraz, e, egingo dugun emanaldi horren izena izenak ispiluak hartuko ditua aitzakia. Nigan ditu dugu, ispilu batean bezala. Aspaldi, aintzinako greziar garaietan hiru monstro bizi ziren, ala esaten dute. Hirurak emakume itzurakoak, gorgonak esaten zieten. Estenea zenbat, Euriala bigarrena eta Medusa azkena hilean sugeak zituen piztia. Perseok hil zuen, Atenearen aginduz, objeturik simplena baliatuz. Medusaren begiranak begirabak edo nor harri bihurtzeko gaitasuna zuen. Perseok ispilua jarrezion aurrean eta antxe geratu zen Medusa betiko harri bihurtuta. Ispiluak hil zuen baita ere Narciso, bere buruaren isladaz maiten mindutako efebo ederra. Ezetz, esan zion narzizok eko, ninfari, arek bere maitasuna adierazi zionean eta mendekua medrezi zuela sinetsita nemesiz izteneko jainkosak kondenatu egin zuen narzizo, bere islada besterik ez ikustera. Uretara erori zen Narciso eta galdu, bere edertasunaren loriatan itota azkenean. Ilargian ere, bada, izpilu bat, konspiranoiko kontrakoa esaten badute ere, Neil Armstrongek oina utxitako lekutik oso gurbil dago metro gutxira, lurretik laser bat bidaltzen saionean jakin liteke gure planetatik, gure satelitera dagoen distantzia zehatza. Judu bat hiltzen denean, izpiluak estali egin behar izaten dira bere etxean, xiba edo doluak irauten duen bitartean. Eta amabost, Tamasegarren mendeetan, jarritzen boladan antzadenez izpilu erraldoiak Veneziako jauregietan. Zilarrezko xafla bat zeukatenez oso garestiak ziren eta zigorra handia zekarren garbitzerakoan esate baterako edo mugitzerakoan haietako bat apurtzeak. Hori egiten zuen langilearen zat, zazpi urteko zigorra ematen zen tarte horretan lana doan egin behar esaten zuen izpilu ardaintzeren jo. Mendekua, beraz, edertasuna, ilargia eriotza, sorte txarra, izpiluak objeturik, objetu ez magikorik magikoena dira nolabait. Ez dira inoiz, isilek egon, izan ere zerbaitek tapatzen dituenean ere islatzen jarraitzen dute, tapakia bera baino ez bada. Ez gara urrean jarri, gure burua ikusi gabe, ez ditugu itzali, ez ditugu izildu, ez dugu haien magia berezti hori gelditu apurtutako izpiluak ere okerrako islatzen gaitu hori egia da, baina metafora ederragoa bihurtzen da hori ere. Hala idatzi zuen Borgesek, somos nuestra memoria esan zuen, ese monton de espejos rotos. Borgesen da hain zuzen literaturian, zarautzen egingo dugun labur laburronen tituluan didator, munduan, ispilu guztiek begiratu ziotela behin idatzi zuen, eta bat, ba, bat, batek ere ez duela bere burua islatu han zeuden, esan zuen Borgesek, nigan, izpilu batean bezala, beren buruei, so. Berak bezala hainbat idazlek erabili dute metafora hori horixe, isla egiten duen objektuarena azalpen errasta dauka pentsatzen dut azken batean ezote gabiltza bai idazleak ere lan horretan ez da munduaren isla izateko aleginetan hitzekin bada ere. Harria beraz, ura, ilargia, eriotza, zorte txarra, oroimena eta jakina esan bezala izpiluak literatura ere badira. Maiatzaren bukaeran beraz, izpilu buruz hitz egingo dugu, liburu artean izango da. Dakiten guztia ikasten saiatuko gara eta ez dakitenaz gozatzen izan ere dakigula, izpilu bakar batek ere ez du oraindik musikarik egiten ikasi. erramu koroen zainez inoiz egon Baina zerran guri zer den txarreta zer Estatuak eskalentzat bakarrizketa Ez zurretara gizkoa da gure festa Ba, literaturiaren eh, asteburuaz. Mintzatuko gara orain, e, maiatzeko azk, azken asteburuan izango baitugu zer ikusia zarautzen. astapenean larra egiten zena zarautzera ekarri eta azken urtetan ba, izaten da Euskal Letren plaza eder bat ezta, urtean behin. Eta honi buruz mintzatuko gara, ana galarra garekin, kaixo Literaturia taldeak du antolatzen urtero, e, halako ba, asteburu bat kontaiguzu astapeneko helburua zein izan zen, e, ba halako behar batetik tiraka e, erabaki zenuten asteburu bat e, egitarau baten e, prestatzea. Ba berez izan za larrabetzun egiten zanean literaturia, zarauztar batzuk ba ohitura genun ara joteko eta asko gozatze genuen egia esan. Orduan, opari modura edo jaso genuen lekukua guk antolatzekoa. Eta lekuak hain izan da desberdinak, izaera desberdinetako herriak, dia, orduan, ba bueno, hartu du beste kutsu bat, guk geuk ere eman di jouna, ez da? Orduan, leno, ara jute baginean gozatzera, ba guain, ba lan egin eta gainera gozatu egiten dugu eta espero dugu gozaraztea ere e, elburua da ba, e, euskal literaturarekin mm, dan, danok ere jolastea eta eta plazer hori topatzea eta arro gainea ba erakustia ba zenbat gauza sortzen dira letren inguruan ba, gure sortzaileak azkenean dira daukagun ez dakit gehien ematen digutenak ez da eta hori jasotzen dut dana kontzentratuta asteburu batean Orduan gozamena. Aurtengo leloa, e, eh, ispilloari begira jarriz, isla adi, da. Bai, bueno, literaturia gure isla da. Eta, bai, isla adi. Ba, literaturia nahi dugu izatia, en, aitzakia emango duena eta aukera, etortzen da jendiari, nun baiten, ikusten nahi da, ba, eskaintza guzti horretan, topatzeko, ba, bere buruaren isla da, eo, behar bada, baita, deskurritzeko ere, baz, zertxo bait, alderdiren bat ezagutzen etzuna. Askotan gertatzen dana liburu bat irakurtzen ari garenean, ez da? Ba hori antzerkiaren bidez, emanaliaen bidez, sola ba, e, aukera hori edanak izango ditu, eta aurten lehenengo aldiz, baita aurreta gazteentza gu aberatsa ba, antolatu ze asteburu hortarako esango dugu ba disiplina orok izango dola leku ere ez e, euskal letren plaza hontan literaturatik aratago antzerkiak eta kontzertuak eta solazguneak ere antolatu baitituzue e, kontaiguzu bisiat zer zer izango dugun asteburu horretan ba, irugunetan antolatu ditugu egitarauko ekitali guztiak, irugune hori edia batetik modelo aretoa, han izango dia emanaliak, antzerkila, e, solasaliak eta bar, Gero musika plazan izango da, liburu azoka, larun baten egun osoz, eta igande goizian ebai, ba, horri ere nahi eman garrantzia, biztara jarri eta eskura jarri liburuak, ba, azkenian oitzen ari garelako internet bidez erostera eta ez da gauza bera, ba, horrela erostea eta Amazonek gomendatutakoa edo hitz egin liburu saltzailearekin, e, ari entzunaren iritzia ezagutu eta gero norberak egin aukeran aurrian eta eskuz ikutu ditzazkeen liburutatik hori guztia eskainiko dugu. Aliberia musika plazan eta eta baita eh, larun baten egun osoz eta eta eguerdi arte igandean ba kioskoa erdi erdi landa ona bihurtuko da tipi bat eta izango da John Brownen tipia izena da bueno ba Manolo Urbieta ia zere hiltzen eta Zarautzarra bueno danak ezagutzen dute ezta ba e, John Browne zan bere kantatako bat orduan tipi horretan aurreta eta gazetxoen entzat, egitarau zabala eta oparua prestatu deu, baina ez bakarriku prestatu, beraiek ere eskainiko dute eta asko. Ilustrazioen bidez eta zerkila eta beak izango dira protagonista. Eta azkenik, ba, E, garoa liburu dendan, liburu aurkezpenak izango dira. Hortengo nobedadiak aurkeztuko dituzte egileek, elkarrizketatzaile baten laguntzarekin larun baten. E, nola baite, irakurleak, editoreak eta e, ba, idazleak ere elkartzeko gune bat e, sortu duzu? Bai, oso urre daude, iru toki hauek, bat abezaren gandik, orduan, zai izango da topo ez egitea horiekin, eta horrek ematen du aukera, ba, sola saldiak, eta iritzi trukiak, eta sortzeko. Bai. Irekiera ekitaldia ere berezia izan den da. Hemen ikusi dugu lagin txiki bat, Petxik eta Irate Jimenezek dute, e, ba, aurtengo edizioaren e, berri emango. Bai, e, bueno, aurrena manifestua egingo dute e, Katixa Dolarek eta Bea Salaberrik, eta jarraian e, nigan ispilu batean bezala egingo dute Irati Jimenezek eta Petxik. E, hemen, bueno, aurkezpenean eh, esan bezala hoixela lagintxo bat izan da eta ba eramango gaituzte bidaian denboran zehar ispiluen bitartez eta literaturarekin lotuta eten gabe. Esan du iratik e, ispiluek ez dakitela kantua, no ez dakitela musika egiten, ikusiko du. Hori horrela ote dan. Estrinaldi ugari. Bai, bai, bai, en, bueno, azkenian askota, ba, pixka bertxolari lanetan edo jartzen ditugu, ez? Ematen dieu gaia eta beha sortzen duten, noski atzeti duten guztia aintzat hartuta, baina, baina hor lehenengo aldiz gauza berri asko izaten dira urtero eta urten ebai. Eta buf, e, eh, zai egiten zai baten bat, nabarmentzea izatekotan, bueno, era aipatu dugunez, ba, bukatu bukatuko da amagoia gurrutxagarekin, la, mm, gurrutxagaren lan batekin, ba, lagun ugarik partartuko dute, errezitali bat izango da, eta pixkat e, historiaren ispiluan begiratutan, ikuste dut, hori ere interesgarri izango dela, tartean gertatuko den guztia bezala. Eta literatura azari garela ere, eh, azken berrikuntzak eh, dituzu aurkeztuko, ez? Azken urte honetako liburu berriak dituzu e, eh, lehen mailara ekarri. Urte honetako, aurten argitaratutako liburuak aurkeztuko dira garoan, bai. Bai, gero izaten da durango, ba, ba urte guztikoak, ez da? Ba, ba gu, e, urtarrietik honea. Eta bezurra badirudi ere, gainezka egiten du egitarauak, eta danak ez dira azartzen. Horrek esan nahi du, ba ez da hola aingaizki alderdi horretatik ez beste alderdi batzutatik baina beintzat argitaratu argitaratzen da eta jendiak idatzi idazten du irakurliak ere horrengo gean oski eta editore asko ere parte editore askok parte hartzen dute Bai, targitaletxeak ere hurbiltzen dira, etortzen dira bai e, azokara eta gero larun batean ohitura daukago elkarrekin bazkaltzeko eta bai, e, ez dakit, bada topagune alderdi horretatik ere. Aipatu duzu ere literaktun dela, edo baztenen ospatzen den Euskal Nobela Beltzaren astea dela, e, alako itzordu frango badirela, ez gerozta gehiago, azken urte hauetan, eta elkar lotura bat ere duzu zuen artean? Bai, bai, azken finean, ba, honekin gertatu zen bezala, gularra betzura jute eta ara bezala eara, eta orain baztanera juten geha, eta donostira urbiltzen geha, Eta, bueno, ba, jende behageak pixkat eh, literaturaren zuaren inguruan gabiltzanak, eta ordu, ba, bai, harreman oiek gaina oso aberazgarriak dira, eta nahiko genuke hori bultzatu eta ez dutzen jutia. Iparraldearekin ere lotura duzu? Zarako gaina izan berri da, e, duela gutxi izan da, eta bai izan zian baitare literaturiako kide batzukan, eta baita. Ba, songi, e, gitaragoan berri emango dugu, eta baneraldi besterik ez, mi esker. Bai, eskerrik asko zuei, eh, sartuta Okerreko dantza Neure kabutarako Sekretuak aizan Ba, urtengo literaturian eh, parte hartuko duen musika taldetariko bat low utopet izanen da, eta entzun duzu azken eh, ba, proiektuko kantu bat, eta honekin buratuko dugu gaurko saioa, banera leti besterik ez, entzule, nahi duzun arte, aio. Paradisua agindu arren Basa mortura sartu gai